الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Počevši od večerašnje noći uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu družit ćemo se s propisima jedne i tekako bitne teme u našem životu, za mnoge od nas, ako ne i sve prekretnice u životu, dakle, govorit ćemo o propisima braka. O propisima braka, kao što smo to prošli puta na govijestili. Dakle, ono najbitnije što je potrebno za sve nas prilikom je stupanja u brašnu zajednicu da poznamo od propisa. pa ćemo dakle večeras odpočeti i kada Allah subhanahu wa ta'ala ili dozvoli da se ponovno družimo ili nastaviti s govorom i spominjanjem tih propisa. U arapskom jeziku za brak se kaže nikah. Čuli ste vjerovatno. Za brak se kaže nikah. I u arapskom jeziku spominje se taj primjer tena kahati esđer, kada se jeli jedno drvo stablo pribije drugom stablo. Dakle, pod nikahom se misli na spajanje, sastavljanje, pribijanje jedno uz drugo. Pa na tu definiciju arapskog jezika naslanja se i e, definicija u šerijatu. Pa se pod nikahom, pod brakom u šerijatu podruz, podrazumijeva brak između dvoje muškarca i žene, brak između muškarca i žene, sastavljanje spoj između njih na određeni način, uz određene uvjete, usje čega biva dozvoljeno jednom i drugom da uživaju jedno s drugom. Dakle, pod brakom u šarijetu se podrazumijeva ugovor, spoj između muškarca i žene uz određene uvjete na određeni način, usle čega biva dozvoljeno jeli, zadovoljavanje jedno s drugim i život jedno, jedno s drugim. Nalazimo u našoj lijepoj vjeri u Kitabu i u Srnetu brojne dakle, šarijatske tekstove koji postiču muslimane na brak. Koji postiču muslimane na brak. I većina tih šerijatskih tekstova došla je, većina njih došla je u imperativu. Došla je u zapovjednom našinu. Pa dobar dio islamskih učenjaka, dobar dio islamskih učenjaka stava je da je oženiti se, stupiti u bračnu zajednicu, udati se, vađiv, obaveza. Kao što će doći nam kasnije govor o tome. Allah subhanahu ta'la u svojoj knjizi brak naziva svojim dokazom, svojim znamenjem, svojim ajetom, da dakle, brak nimalo nije, jeli, lahka stvar i nimalo nije bezazlena stvar. Brak nije igra i zabava. I zato i tekako, i tekako, jeli, teška stvar u našem životu i prijeko potrebna i trebaju gledati, jeli, maksimalno, maksimalno pažnje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, min ajatihi an halaqa lakum min anfusikum ezvađa I od njegovih ajeta je i taj što vam od vaše vrste daje žene. Od vaše vrste, ljudskog roda, stvara za vas žene, da se smirite uz njih i između vas uspostavlja ljubav i samilost. Pa također kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o ženama koje stupaju u bračnu zajednicu i obraća se muškarcima, kaže وَاَحَدْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَلِيبًا I one su od vas uzele čvrst ugovor. Misak. U arapskom jeziku za ugovor se također kaže ahd, čuli ste vjerojatno, ahd. Ali za posebno, dakle, težak ugovor, kome treba pridati maksimalnu pažnju i što je nekoliko puta potvrđeno, kaže se mithak. Ja Allah subhanahu wa ta'ala od vjerovjesnika uzimamo misak, jer ljudi uzimamo misak da ćemo samo njega, pa Allah dželle vala, obožavati. Dakle, žene su od nas uzele, naše supruge su od nas uzele čvrst ugovor. Nema poigravanja s brazom, nema poigravanja s njima nalazimo u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da Allahu poslanik alejhi salatu wasallam obraća se omladini. Zašto omladini? Zato što kod omladine potrebe je za drugim spolom su izraženi, je za ženom. Pa kaže ja mašar shabab man istata minkum al-ba'ta falyatazawwaj. O skupino mladića koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, da živi, e, iznese na svojim plećama život, da se ženi. Falyatazawwaj, naredba. Neka se ženi. Jer će mu to pomoći u obaranju njegovog pogleda i sputavanju svojih strasti, čuvanju svoga spolnog organa. A onaj koji nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka posti. Neka posti. To će mu pomoći u sputavanju njegovih, njegovih strasti. Čuli ste za Saida ibn Džubeira. Said ibn Džubeir je bio učenik Ibn Abbas, radijel Allah, pa ga je ljeto prilike Ibn Abbas sreo i pita Saida, Saida, jesi se oženio? Jesi li se oženio? Pa kaže ne. Kaže, ženi se. Doista najbolji iz ovoga umeta jeste onaj koji ima najviše žena. Odnosno, i Allah u poslanika Ali i Salatu sam je imao najviše žena, pa je on najbolji. A zatim iza njega slijede oni koji imaju najviše žena. Također dobro vam poznat hadis Enesa ibn Marika, radijallahu anhu, kada su trojica ashaba <clears throat> došli suprugama Allahov poslanika alaihi salatu wasalam i pitali ih o ibadetu vjerovjesnika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u njegovoj kući. Vidjeli su ga šta čini izvan kući i poznavali su njegov ibadet izvan kuće. Međutim, šta je to radio unutar svoje kuće? Šta je imao od ibadeta? Pa kada su saslušali njegove supruge, kao da im se to učinilo malo. Što on, Allahov poslanik, alihi sallam, najbolji je vjerovijesni kraj, da brani vjerovijesni kraj, da je stvorenje činjen. Kao lud, kao da im se to učinilo malo. A jedan od njih rekao, ja ću stalno postiti. Neću nikako jesti. Pa je drugi rekao, ja neću nikako, od ove večerašnje noći ja neću nikako spavati. Cijelu noć i svaku noć provest ću u namazu. A treći je rekao, ja se neću nikako ženiti. Neću stupiti u bračnu zajednicu, već se posveti ibadetu. Pa su te riječi dospjela do Allahov poslanika, ali i salatu osnovu. I kaže, jeste li vi oni koji su rekli tako i tako? Pa kaže, vallahi, pogledajte dakle koje, koje potvrde. Kaže, vallahi, inni le ahšakum lillahi wa etkakum lah. Oni koji uče arapski jezik znaju, dakle, potvrda prvo sa tako mi Allah. Pa sa inne, inni potvrda. Pa sa le, le ahšakum. Nekoliko potvrda tako mi Allah, doista sam ja najbogobojazniji od vas. Ste vi bogobojazniji od mene, pa vi hoćete toliko da se posvijete i baletu? Ha? Pa nećete jesti, nećete spavati, nećete ženiti se ženama, posvijeti se toliko i baletu. Kaže, tako mi Allah, doista sam ja najbogobojazniji od vas. Ja se Allaha najviše bojim od vas. Ja najbolje poznajem Allahove granice od vas. I najbolje se držim Allahove granice od vas. Allah i narbi, Allah i zabran. Međutim, kaže, ja i postim i jedem. Ja i klanjam i spavam. I ja se ženim ženama. Pa onaj koji odstupi od moga sunneta, taj nije od mene. Fe mene razlibam sunneti, ali i sam mi. Onaj koji odstupi od moga sunneta, taj nije, taj nije od mene. Također se spomnije, dakle, što je hadisa bilježi Buharija, Buharija muslim ili samo jedan od njih. Također, u hadisu Sada ibn Abi Waqasa radijallahu anhu spominje se da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je zabranio Osmanu ibn Mab'unu tebetul jeste posvećivanje ibadetu. Da se posveti ibadetu, a da zapostavi ženima. Znači da se posveti ibadetu, da ne stupa u bratnu zajednicu, da, samo da ibadeti. Pa kaže da je to njemu dozvolio. Allahu poslanik, alihi salatu sam, mi bismo se, kako se tu kaže, kod nas, jeli škopili. Ne bismo posle imali potrebe nikako za ženama. Da je to bilo dozvoljeno. Međutim, to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. I svih ovih, dakle, šarijatskih tekstova zaključuje se da treba stupati u bračnu zajednicu. Da treba stupati u bračnu zajednicu, dakle, ženiti se, ženiti se i udavati se. Također, jeli, lijepo je spomenuti hadis od Amra ibn Asa, radijallahu anhu, koji kaže da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam et dunja meta, wa hayru meta et dunja el mar'atu salihah. Dunjaluk je uživanje, Dunjaluk je naslada, a najbolja naslada na Dunjaluku ili najveće je uživanje u Dunjaluku u čemu uživaš najviše jeste dobra čestita žena. Kada imaš dobru, kada imaš dobru čestitu, čestitu ženu. Ovo je hadis također bilježi ima muslim. Dakle, svi ovi šarijetski tekstovi postiču na zastupanju u brašnu zajednicu. Eh, nekome je stupiti u brašnu zajednicu obaveza, nekome je haram, strogo zabranjeno, nekome je preporučeno, nekome je, nekome je poživno. Dakle, zavisi od pojedinca do pojedinca. Nema generalnog stava. Generalni stav, ako hoćemo da kažemo, jeste da je sunnet. Dakle, većina islamskih učenjaka džumhur stava je da je sunnet stupiti u bračnu zajednicu. Nekoliko učenjaka, kao što rekao, dobar tipak dio njih, rekao je da je vađi gledajući na sve ove šarijetske tekstove. Mnogi od njih su došli u imperativu, pogotovo dakle, Zahirijska pravna škola, oni kažu, jeli, da je, da je vađib stupiti u bračnu zajednicu. Međutim, Dakle, mimo sunneta, nekome je obaveza, nekome je strogo zabranjeno da se zavisi od pojedinca do pojedinca. Pa nam je dobro poznato, onaj koji je u mogućnosti da stupi u bračnu zajednicu, može da snosi troškove bračnog života, dakle da izdvaja na suprugu, da je obezvijedi stan, obezvijedi hran, odjeću, dakle ono što je neophodno za normalne uslove života, u mogućnosti je sve to da obezvijedi i na drugoj strani boji se upadanja u zinaluk, u brud, da će počiniti nemoral takvoj osobi je vađib da stupi u brašnu zemlju. Takvoj osobi je vađib da se oženi. Obavezan. Stroga obavezan se oženi. Jer je također vađib da se sačuva bluda, nemoralno. A ono što vodi do ispunjenja tog vađiba je vađib. Je li tako poznato pravilo? Sve što vodi do ispunjenja vađiba je vađib. Da bi nešto ispunio što je obaveza, sve što trebaš posegnuti za tim da bi to ispunio, je, je vađiv. Pa dakle ovdje da bi se sačuvao takva, takva, takav jeli insan od upadanja u nemoral, a u mogućnosti da stupi u bračnu zajednicu, njim je dakle obaveza vađiv da stupi u bračnu zajednicu. <clears throat> Ukoliko dakle u mogućnosti je da stupi u bračnu zajednicu, da snosi troškove bračnog života, sve ono što je jeli, neophodno, međutim dakle ne boji se za sebe upadanja u nemoral, islamski učenjan se razilaze oko njegovog propisa, pa jedan dio učenjaka kaže da je poželjno, da je mustahab, da je poželjno tako da stupi u bračnu zajednicu, dok dakle, drugi kažu da je obavezan da stupi. Zbog svih dakle, ovih koristi koje proizilaze iz braka. Dakle, e, skrbit će tu po, ženu, porodicu, dobit će čestito potomstvo s njom. Zatim došlo je u hadisu, je rekao Allah poslanika alihi salatu sam doći spomenuti hadisa, ženite one žene koje mnogo volite, koje mnogo rađaju, fe inni mu katirum bihum al umem, je umel qiyama u drugom rivajtu. Ženite one koje mnogo rađaju i koje su vam dragi, jer doista ću se ja vama ponositi vašom mnogobrojnošću sutra na sudnjem danu pred drugim narodima. Pa dakle, i ovo je također jedna od koristi stupanja u bračni, u bračni život, u bračnom zajednicu. Pa stoga, kaže islamski učenjaci, čak ukoliko čovjek i nema potrebe za ženom, i koliko se i ne boji, dakle, e, upadanja u haram, u nemoral, u blud, je li dobro je, lijepo kod ovih pojedinih učenjaka obaveza zbog svih ovih koristi dostupi, dostupi u bračni, bračni život, <clears throat> bračnu zajednicu. <clears throat> Jel, I shodno tome, dakle, onaj koji je bogat, koji je imućan, jel mi je da se kaže bogat, onaj koji je imućan, jel može da izdržava ženu, a nema nikakve potrebe za ženom, nema nikakve potrebe za ženom, lijepo je dakle odstupiti incidentu da bi ili obskrbio tu ženu ili izvajao na nju, pogotovo dakle ako je ili udovica ili ima djece ili da se pobrine, pobrine o njima zbog svih ovih koristi. Onaj dakle koji nije u mogućnosti da se ženi, koji nije u mogućnosti da snosi troškove vražnog života i pogotovo dakle onaj koji nema potrebe za ženu, neće opasti u ne mora, ne boji se za sebe. A i nije u mogućnosti je li dostupio brašnog života bračnu zajednicu, njemu je makru pokuđen, dakle, da stupa u bračnu zajednicu. Dovesti u nezgodnu situaciju i sebe i tu ženu. Ona osoba koja ne može da ima potomstvo, ustanovljeno, ne može da ima potomstvo, dokazano, ne može da jel, ima potomstvo, njemu je haram da stupi u bračnu zajednicu kao i na drugoj strani ženi, sve dok ne upozna drugu stranu. Sve dok ne upozna drugu upozna sa svojim stanjem. Također, dakle, koliko je siromašan dok ne upoznaje sa svojim stanjem i što se tiče njegovog zdravlja dok je ne upozna. Ako ona prihvati njega kao takvog, onda dakle nema smetnje da uđu u bračnu zajednicu. Međutim, dakle, obavezamo je da to pojasnimo. Jer bila bi na neki način prevarena ako bi stupila u bračnu zajednicu s njim, a dakle nije, nije joj to poznato. Jer i ona stupa u bračnu zajednicu zbog svih ovih šarijetskih tekstova i njome i njenim potomstvom, Allahu poslanik alihi salatu sam sutra će se jeli, hvaliti pred drugim narodima. Dakle, i ona traži potomstvo kao što i on traži. Pa ukoliko on ne može da ima potomstvo ili je siromašan, on dakle mora da obavijesti, mora da obavijesti jeli, e, ženu o tome prilikom jeli prosidbe, pa ukoliko ona bude zadovoljna tim, onda da iz ovih riječi Allahov poslanika alihi salatu u salamu hadisu Abdullaha ibn Mesuda, a onaj koji nije u mogućnosti da snosi troškove bračnog života, neka posti. To će mu pomoći u sputavanju svojih strasti, kažu da vjernik i vjernica ne bi smjeli posegnuti za nečim drugim da zadovolje svoje strasti. Mimo posti znate na što mislim, da ne pojašnjavam. Dakle, nije dozvoljeno da vjernik i vjernica koji nisu u mogućnosti da se ožene, a imaju dakle potrebu za drugim spolom, nije dozvoljeno da na drugi način zadovoljaju svoju strast. Već dakle da poste. Da poste, to će umanjiti njihovu strast. Mogu posegnuti jedino, kako kaže islamski učenjaci, za e, lijekovima ili šta već, jeli, da umanje tu svoju strast. Da umanje svoju strast ali da zadovolje svoju strast na neki drugi način, samo zadovoljavanjem slišan, to je da to zabranio. Hvala. Da umanje strast, je li sa nekakvim lijekovima, to je zato dozvoljeno, da je potpuno ugase zabranjeno. Jer dakle doće vrijeme, Allah će mu olakšati, moće dakle da stupi u bračnom životu, moće da snosi troškove bračnom životu. I ali s toga dakle nije mu dozvoljeno da potpuno kod sebe ugasi, kao što je prethodilo u hadisu, sad je bilo kasa, da je bilo osmano dozvoljeno, mi bismo se, jel, škopili jeli, potpuno ostranili od sebe strast jeli, za drugim spolom, ali nije bilo dozvoljeno, to je dakle zabranjeno jeli, <clears throat> bilo za ovog poslanika i sa ocom njegovim, pa i za sve nas poslije. Dakle, sličan slučaj je kao što je obaveza, ne znam, strogo zabranjeno, preporučeno, poželjeno po pitanju muškarca, isto tako, dakle, sa strane žene. Sa strane žene. Ona žena, dakle, koja se boji upadanja u haram, upadanja, dakle, u zinalu blud ne moralo, ona dakle treba da traži, da se uda. Ukoliko njen staratelj zna za njeno takvo stanje, tako dakle, treba da ju traži, jel, suproga, da traži sebi zeta, jel, ili koga, koga već, mora dakle da udaje. Ona žena, kažu islamski učenci, ne kažem ja, kažu islamski učenci, ovo treba podsjetati dobro svima. Ona žena, ovako su spomenuli na san, ona žena koja zna da u braku neće slušati svoga muža, neće da bude pokodan, njoj je haram se udaje ona žena koja je takve prirode, takva je, odgojila se tako, ne, neće nikoga da sluša. Njoj je haram stupiti u brak. Zna dakle da neće slušati svoga muža, da će mu praviti probleme, da želi da njena bude gorlja. Neće da se povinuje nikome. Govoriti njoj i govori šarijetske tekste. Ne, ne. Hoće da njena bude zadnja, kažu islamski učenjaci, njoj je haram se uvjeti. Njoj se haram uvjeti. Sve dok se ne odgledi kako treba. Sve dok se ne povinuje šarijetskim, šarijetskim Dakle, kada saslušamo ovdje neke šerijetske tekstove o jeli, poželjnosti stupanja u brak, nakon toga vijednik i vijednica odlučuju se jeli, da stupio u brak. Pa dakle, prvo ono što je lijepo da se učini jeli, eh, na tom putu jeste prosjedba ili dakle, upoznavanje. Nekoliko čuje se tamo za neku sestru, čuje se za nekog jeli, brata, da je na ženi, da je na udaji, dakle, odlazi se jednoj drugoj strani da se upozna, da se upozna jer pa se upoznaje jer konkretno kod njenih, kod staratelja, saznaje od njih o njoj i daje njima priliku da oni saznaju o njemu. Dakle, upoznaje se kod njenih staratelja ili se upoznaje u njenom komšiluku, kod onih osoba koji poznaju tu djevojku ili tog jeli, mladića i ostajemo također na kraju jeli, istihara, jeli, da moli svoje gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da mu po tom jeli njemom pitanju, njegovom pitanju jeli olakša u presudi. Dakle, kod te pre, prosidbe, kod te prosidbe, treba čovjek, dakle, kada ide da prosi, prije svega dakle, treba da traži da se beže. Kako treba da traži ženu? To što je, dakle, u pojedinim hadisima, kako vjernik treba tražiti sebi suprugu sa putnicu, ne sa patnicu sva potpisa s kojom će inša Allah dao živjeti dok ih smrt ne rastavi. Dakle, cilj braka jeste da se živi, da se živi duh. Brak, opet kažem, nije igra i zabava, već dakle, cilj da se živi ili da se stekne potomstvo, da se potpomažu jedno drugo, jeli u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, vjednik treba prvo da traži za suprugu osobinu kod nje vjernicu. Da je vjernica, da ima vjeru suprugu kada tražimo, da tražimo da je vjernica. Poznat vam je dobro hadis Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu wa sallam rekao Sumkihul mr'atu li arba' Žena se ženi radi četiri stvari. Ljudi, žene i žene radi četiri stvari. Muškarci, žene i žene radi četiri stvari. Ovo je četiri stvari. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wa sallam u ovom hadisu prevedao upravo onako kako ljudi na, na dunjalu koji traže žene. Kako žene, zbog čega žene i žene. Pa je rekao od maliha zbog njenog imena liha sebiha zbog njenog ugleda, položaja, njenog, njeni poroce, voli džemaliha zbog njene ljepote, voli diniha i zbog njene vjere. Na kraju ljudi traže vjeru, većina ljudi tako. I on je tak konkretno ugled položaja, ako nema i metka, ako je ugledna poroca, zna kako će vrlo lahko doći, je li do i metka, onda ljepota, jer dužnoća je neprolazna, tako traži se ljepota, kako ljepota je prolazna, jer dužnoća je neprolazna. Ja, I na kraju vjera. Traže vjeru. Na kraju drugi traže vjeru. Pa Allah, poslanik alihi salatu sam u ovom hadisu kaže Falfer, vidati din. Uzmi, ona koja ima, uzmi ono koja ima vjeru. Nemoj da budeš kao većina. Većina traži prvo i metak, ugled, ljepotu, pa na kraju vjeru. Ti nemoj da budeš kao većina. U ovom hadisu i u drugim šarijaskim tekstovima Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed alihi salatu sam ukazuju nam da ne smijemo biti kao većina. Ne smijemo srljati gdje srljaju svijetu. Da vjernik i vjernica molim da gledaju kroz Kur'an i sunnet. Da im to bude mjerlo, a ne mjerlo većine. Ha? Pa kaže, nemoj da budeš kao većina, već uzmi ono koja ima vjeru, pa će biti, pa će biti blagoslovnjen. I ovo je, dakle, jeste hadis, ja ovdje kažem, ovo jeste hadis za oni koji, za oni koji žele da stupe u brašnom zajednicu, koju su prugo da traže. Ali isto tako, ovaj hadis treba da bude menheđ našeg brašnog života, kako da jeli, pravac u našem životu kako da se obhode muž i supruga. Čemu supru, e, muž, jeli, suprug i supruga, čemu suprug treba da posveti pažnju u braku? Vjeri, njenom odgoju. Pa kasnije, dakle, njenom ljepoti, pa kasnije njenom ugledu da čuva ugled svakako i ostalo. Ali prvo, dakle, treba dati akcenat na vjeru, da je podučava vjeru, da je odgaja. I problemi najveći dolaze kod nas, sami u našim brakovima, da ne idemo daleko. Mi dobro znamo da kod nas pucaju brakovi samo tako. Procenat brakova kod nas, rasta i braka kod nas je veći nego kod ikoga drugog. Hm? Upravo zbog toga. Što po svojoj spoljašnosti možda govorimo, jesmo, jesmo vijenci, a kada odemo i poslušamo jednu stranu, poslušamo drugu stranu, da ne spominjem riječ. Jer kako se osjećaš? Hm? Pa dakle, a Allah najbolje zna razlog svega toga što smo zapostavili vjerski odgoj supruge i svakako i sebe. Ne možemo odgajati druge ako mi nismo, ako mi nismo odgojeni. <clears throat> Jel? Pa dakle ovdje Allaho poslanik Ali Salat sam spominje dakle, osobinu koju treba tražiti kod žene. Kada tražimo suprugu, da stupimo s njom u brak, da tražimo dakle, da je ona, da je ona vjernica. Lijepo je preporučeno da ta supruga koja je vjernica da bude djevojka. Da bude djevojka. Dakle, da nije udavana kao što vam je poznan slučaj Džabira. Džabira ibn Abdillah, radijallahu anhu. Kada se oženio, nakon ženitve sutradan, Allahu poslanik alihi salatu osallam saznao da se on oženio, pa ga pita Džabire, jesi li oženio bikren au fejiba, en fejiba, jesi oženio djevojku, jesi oženio već udavanu ženu. Pa kaže, oženio sam već udavanu ženu, fejiba. Kaže, zašto nisi oženio djevojku, da se igraš s njom, ja na s tobom, zabavljaš i ona s tobom. Dakle, to je kod jeli, mlađi prisutni. Pa kaže, Džabir ibn Abdila, Allaho poslaniče, babo je preselio. Kao što je poznat biografija njega i njegovog babe. <clears throat> Džabir ibn Abdila u jednom rivajtu stoji da je imao sedam sestara, u drugom rivajtu da je imao devet sestara. Na Bedru i na Uhudu, u bitci, u bitci na Bedru i u bitci na Uhudu nije učestvovao Džabir. Učestvovao je njegov baba Abdullah. I on je ostavljao Džabira, Abdullah je ostavljao, jel, baba je ostavljao sina Džabira kod se stara, nisu imali majke. Nisu imali majke. Nije imao suprugi Abdullah. Pa je ostavljao njega sa sestrama. Zbog toga nije Džabir učestvovao u bitci na Bedru i na Uhudu. U oči bitke na Uhudu obavijestio ga je babo da će preseliti na Uhudu, da je vidio sam u kojem se nagovještava da će preseliti na Uhudu i to prvi kao žej. Da će prvi preseliti pa je preselio. I nakon toga Džabir se ženio. Kako bi mogao i on da učestvuje posle ubitka? Pa se oženio ženom koja je već bila udavana. Ženom koja je imala djecu. Koja zna kako je s djecom. Pa kada ga je Allahov poslanik Alihi Salatu samo pitao zašto nisi oženio djevojku, kaže Allahov poslaniće, Bago je preselio, ostavio kod mene sedam devet hektara u drugom rivajetu, jeli male vjerce, kaj nisam htio da im dovedem još jednu takvu, koja će se igrat s njima tako. Igrat se kao i one što se igraju. Želio sam da im dovedem ženu koja će da te brinite se o njima. Pa ga je Allah, poslanik Ali Hissalatu sam, odobrio mu je to. Pa je rekao u jednom rivajetu stoji, a sad postupio si kako treba. Pa se dakle iz ovog hadisa zaključuje da je lijepo, da je poželjno da ta supruga bude djevojka, ali ako ima razlog, opravdan razlog da bude već udavana žena ako je bolje, dakle, kao što je ovdje bio slučaj kod džabira, onda, dakle, nema smetnje naproti kada što je bolje, bolje da bude, dakle, već udavana, udavana žena. <clears throat> Kako je prethodio hadis Makila ibn Jesara, jeli, da to bude žena koja mnogo rađa, koja mnogo rađa. Dakle, a to se saznaje prije svega kada se pita za njenu zdravlje, da je žena zdrava, i može se saznati također kako ako ima sestara koliko sad ne znam, ne znam, imaju djece, majka koliko ima njih, dakle, da li mnogo, da li mnogo rađaju i također, jeli, žene koje su drage, koje su drage čovjeku, kako da bude draga čovjeku, šta se misli ovdje, dakle, žene koje su poslušne. Ovdje, dakle, ženite, kako je došlo u ovom hadisu, ženite one žene koje su vam drage i koje mnogo rađaju. Kako drage? Koje će biti vam poslušne poznato je dakle iz njenog života kod babe da su poslušne. Babo nešto naredi, dakle ona se odaziva, traži babinu majčino zadovoljstvo. Tako isto traži je tvoje zadovoljstvo kada se uda za tebe. Ako je ta osobina prisutna, takvu ženu traži, koje će vam biti drage. Žena koja te posluša, kako da ti ne bude draga? Sa ralsko je donet šerpama, premijerima, i ostalo, ja, znaš, da ideš iz kocije. Dakle, došlo je u hadisu, ženete ženu koje su drage i koje mnogo rađaju, jer su ću se doista jako nositi vama. Pa je dakle ovo treća i četvrta osoba, dakle da bude vjernica, da bude djevojka, ali ako ima opravdan razlog, nema smetnje, čak i bolje da bude udavana žena, zatim da je e, da će biti dragana jer zbog tih njenih osobina i da mnogo, mnogo rađa. Također kažu da potiče iz lijepe porodice ili iz lijepe jeli, sredine, pogotovo dakle iz učenih porodice, <clears throat> jeli, odgojene porodice i slično. Prošlo je dakle, mnogo hadisa koji govori o tome pa jedne prilike u Muhana, kada je zaprošena, došla je Allahom poslaniku alihi salatu usalam i rekla mu, ona je dakle ono bila starija, pa je spomenula Allahom poslaniku alihi salatu usalam da je dakle zaprošena, a malo je zašla u godine, ima djecu, dakle, muža je izgubila, ima djecu, pa joj je Allahom poslanika alihi salatu usalam, dakle govoreći o njoj, rekao, najbolje žene koje su jahale, jahale del, tako da dakle, stoji na oslovom prijevod, jesu dakle dobre žene koreš, korešike. Zašto? Zato što su one milostive prema maloj djetici, milostive su prema maloj djetici i vode brigu, jel na najbolji način o svome mužu. Vode brigu o, jel i svome mužu, na najbolji način i također su milostive prema djeci. Pa je Allah, poslanik Alihi Salosom, ovdje je spomenuo neke te osobine, kojima dolazi žena iz jeli, odgojene porodice, iz dakle svoje porodice koja je odgojena. Pa dakle i mi bismo trebali tražiti jeli, takve supruge iz jeli, tako odgojenih, odgojenih porodica. Također, došlo je u hadisu ko su najbolje žene i automatski dakle takve bi žene trebalo i tražiti tako svako želi za sebe da ima najbolju ženu. Jel tako? Pa je došlo u hadisu da su najbolje žene ili najbolja žena jeste ona koja kada je pogledaš ona te razveseluje najbolja žena je to kada je pogledaš, ona te razveseli svojim izgledom, kada joj nešto narediš, ona ti je poslušna, kada joj nešto zapovjediš ili možda ne, je li narediš joj, zakleteš je, dakle, ona to dakle, sigurno ispuni, ispuni je li obećanje i također kada si ti odsutan od nje, ona vodi brigu o sebi i o tvom imetku. Čuva brigu, je li vodi brigu o sebi i o tvome imetku, o svojoj časti i o, i o tvojoj, i o tvojoj časti. Pa dakle, ako se može, da se sve ovo traži, svakako da je, svakako da je najbolje. Isto tako, kao što mi biramo žene na supruge, isto tako i žene bi trebali da biraju, tako. Ja ne bi trebalo da biraju, jer nema takve prisilje. Kada budemo ako god da govore o tim ovjetima koji se moraju ispuniti prilikom sklapanja braka, tako u tom ugovoru, jeste zadovoljstvo. S jedne i s druge strane. sam da su očevi udavali svoje tjerke bez njihova zadovoljstva, pa bi one dolazile i želule se na takvo ponašanje, postupanje svojih očeva, pa bi Allah poslanik alihi sallam sam govorio, ako hoćeš ostani u tom bratu, ako hoćeš razvedi se. Kaže, ja ću ostati, ali sam samo htjela da dokažem da i mi imamo neko pravo. Da nemaju očevi pravo, da nas dakle prisiljavaju na to. Pa je rekao, je li tvoj izbor je, tvoj izbor je u tvojoj, u tvojoj ruci. Pa dakle, isto tako i žene, kada im dođu muškarci, dakle, mogu da beru, da probiraju. Ovaj došao, ovaj došao i ovaj došao, dakle, mogu, mogu da biraju. I dakle, također drugi način postoji, o tom ćemo mogu govoriti. Pa je vama dobro poznat hadis, da je rekao Allah, poslanik Ali i Salatu Veselam, kada vam dođe neko, obraća se starateljima od te djevojke, od te žene, dakle, njim roditeljima ili babi ili kome već koji je staratelj, kada vam dođe neko čijom ste vjerom i čim ste ponašanjem zadovoljni, oženite ga. Udajte svoju kćerku ženite. Kada vam dođe neko čijom ste vjerom i čim ste ponašanjem zadovoljni, onda oženite ga, oženite ga svojim kćerima. Ako tako ne postupite, nastaće fitna i fesad, nemoral na, na zemlji. Pa dakle, e, žena traži svoga supruga da je vjernik, da je lijepog ponašanja, da također potiče i on iz odgojene porodice, dakle iz lijepe odgojene porodice. Kako je došlo u vama također dobro poznatom hadisu, najbolji ljudi jesu oni koji su bili najbolji u džahilijetu i nakon toga prihvatili islam, ispoznali vjeru i podučili se vjeru. Najbolji ljudi koji su bili najbolji u džahilijetu, najbolji su u islamu kada se, kada se poduče, poduče vjeru. Ovdje ne misli se muširica, nego dakle ono što su imali, dakle u džahilijetu od dobrih osobina, od pohvalne osobina, ne možeš hvaliti, dakle one pogrdne osobine, jer one nevaljale osobine. Dakle, kao što je kod nevjernika u to doba, dakle, bilo ih pohvalne osobina od održavanja rodinske veze, paz, pazenje na rodinske veze i slično, isto ti, kada, do, dakle, sa takvim odgojem dođu u islam i područje se vjeri islamu, postanu muslimani, oni su također, oni su također najbolji. A dakle, ona traži sebi vjernika, traži, dakle, lijepog ponašanja, traži da potiče iz odgojene porodice, također traži muškarca, čovjeka, supruga, da može imati potomstvo, kako bi, dakle, ona ušla hadis ili onih osoba s kojima je se Allah poslanika alihi salatu islam ili hvalite su pred, pred drugim e, narodima, umetima, također traži čovjeka koji je imućan. Ako ona nije dakle, imućna, traži čovjeka koji je imućan će moći dakle, da je izdržava, da izdvaja na nju, da je obezbijedi stan, odjeću, jeli hranu i ostalo, jer to utječe na dolotrajniji život. Ako dakle uđe u glasnu život, čovjek on koji je siromašan i ona siromašna i pogotovo ona ne može da sabura jer u tom siromaštvu, onda dakle takav brak za sigurno neće, neće dugo potrajati. Pa dakle, ako je ona takva, onda neka traži čovjeka, neka traži čovjeka koji je imućan. Kaže jedan od islamskih učenjaka, obaveza je na staratelju mlade, dakle djevojke, žene koja je na udaju da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala za koga će udati svoju kćerku ili dakle tu čiji je on staratelj da dakle vodi računa o osobinama budućeg njenog muža da je dakle ne udaje za onoga koji je loše ponašanje ili koji je slabe vjere ili koji dakle neće ispunjavati njena, njena prava jer kaže brak je sličan A u vjeru, kako dakle, kaže ovaj islamski učenjak na osnovu hadisa, brak je sličan ropstvu. Žene vjernice, kako je došlo u hadisu, su vaše zatočenice. One, dakle, boravi u kući. Žena vjernica boravi u našoj kući. Ne može izaći bez naše dozvole, je tako? Ne može svakoga pustiti u, na, u našu kuću bez dozvole. Ne može iz naše kuće iznijeti bez naše dozvole. Udijeliti iz našeg imenka bez naše dozvole. Pa dakle, slična je, slična je zatočenici. Jel? Pa stoga, dakle, e, žena kod svoga muža slična je ili zatočenici i slična zarobljeniku i stoga, dakle, treba da e, vodi staratelja računa, dakle, za koga će odati, ko će, dakle, prema tom zarobljeniku i prema toj, dakle, nje, njegove, jeli, e, toj djevojci, njegove djevci postupati na najljepši način. Zatim neke napomene. Dozvoljeno je, dakle, staratelj da ponudi svoju kćerku. Dakle, da ne čeka da dođe mladoženje, da dođe prosac njemu, već je dakle dozvoljeno babi ili bratu ili koji je već djed, staratelj, dakle toj mladi, da on ponudi tu svoju čjerku ili koga već, koju, kom je staratelj. Da ponudi, dakle, komu se sviđa, dakle, ima vjeru, ima lijepo ponašanje, potiče iz odvojene porece, dakle, sve ovo on primijeti pri određenoj osobi, ne ima smetnje, dakle, naprotiv, može se reći, sunneta je, dakle, ponudi svoju suprugu, svoju, dakle, tu kćerku ili drugome. To je, kod koga nalazi ove, ove osobine. Kao što nalazimo u riječima, kažu šuajba. Dakle, da je to bio šuajba kada je ponudio Musa u alihi salatu salam jednu od svoje dvije kćerke. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svoj kasas, navodi njegove riječi, kale inni uridu an unkihake ehde bne tejihatej. Ja želim da udam za tebe jednu od ove dvije svoje kćerke. I kao što je također poznat slučaj, Omera radi Allahu ta'ala, nakon što je njegova kćerka Hafsa ostala jeli, e, udovica, preselio je njim muž i istekao je idet, jednog dana zafatao Ebu Bekra radi Allahu ta'ala i pitao ga da uda Hafsu za njega. Bili ovo ženio Hafsu, ponudio mu dakle svoju kćerku. u stvari prije Osmana, ponudio je prvo Osmana, pa je Osman šutio, kaže ja ću ti kroz nekoliko dana, pa je proteklo, je li nekoliko dana, zatim je sreo Omera i kaže ne, ne mislim se da će ženiti, ne mislim da će ženiti. Zatim nakon toga je sreo Ebu Bekra, pa je Ebu Bekr šutio i ništa mu nije uzvratio, nikako. Nije rekao sačekaj me da razmislim, već nikako. I to mu teže palo nego Osman, jer Osman mu je rekao. Pa nakon toga Allahov poslanik Ali Hisalatu sam zaprosio je hapsu i oženio. Nakon što je oženio Hafsu, sreo je Ebu Bekra Omera. I kaže, bilo ti je tako neprijatno, neugodno, zato što ti ništa nisam rekao za tvoju Hafsu. Kaže, jest pa. Kaže, nisam ti htio ništa reći zato što sam čuo Allahovu poslanika, ali i sad sam da ispomnio. I ja sam se sustegnuo. Čuo sam njega, Allahovu poslanika, ali i sad sam da ispomnio tvoju Hafsu, da ima namjeru, ja sam se sustegnuo. Da je nije ono želio, ja bi oženio. Kaže Ebu Bekra, radi Allahu ono što ovdje da kažem, dakle, sa ovim e, predanjem jeste da je dozvoljeno staratelju da ponudi svoju jelik čirku osobi za koju on smatra da bi njegova čirka kod takve osobi jelik lijepo, lijepo živjela. Također, dozvoljeno je i samo i ženu, vodeći računa o šarijatskim propisima, da ona sama sebe ponudi. Muškarcu. Da ona sama sebe ponudi muškarcu. Poznam sam je hadis, kada je Allah poslanik Alihi sa Lopsom sjedio sa ashabima, pa je došla žena i upitala Allah poslaniče imaš li potrebu za mnom? Imaš li potrebu za brakom? Ja sam spremno da sudam za tebe. Hm. A dakle, iz ovog slučaja se zaključuje da je dakle dozvoljeno da žena ponudi brak muškarcu. Isto tako je poznato da je Hatire, se on savjetovao sa svojim rodbinom, svojim mamiđama i da je pristao na brak. Hm. Pa je dakle dozvoljeno, ali opet kažem, vodeći računa u tih ženskih općina da se tako ne čini ništo što, <clears throat> što nije dozvoljeno. Hm. Kao što svakako je li da prosac ode je li staratelju mlade je li i da on je li ponudi brak sa tom sa tom je li mladom kao što se kao što je običajno kao što se spominje u brojnim brojnim hadisima brojnim hadisima kao što rekao na početku dakle na ovakav način odlazi se ili kod staratelja mlade ili se pita komšiluk ili se pita komšiluk ili dakle onaj koji, koji poznaje tu djevojku. I kada bude taj upitan, njemu je obaveza sve da kaže što smatra da će upitati na pristane ili da odustane. Ono što smatra. Koliko smatra da je dovoljno da se kaže, on treba da kaže. Ne smije da prešuti. I to se, kažu islamski učenjaci, ne ubraja u gibet. Ne ubraja u ogovaranje. Da budeš upitan, ne znam, u komšinci, pita neko da te ima ozbiljnu namjeru da ženi tu svoju komšnicu, ti znaš o njoj to i to, to i to. Ako znaš, dođe brat, brat dakle, koji tebe poznaje i kaže to ti živiš tu, ja sam čuo da je ona nadaju, poznaješ li je? Ako znaš dakle, da ona nije za njega, zbog te, te, te osobine spomenu te osobine. Ako znaš da će on poslušati tvoj savjet samo kada kažeš ona nije za tebe, ne spominje osobine. Ne spominje dakle, ono što ona ima loše pri sebi. Ako znaš će on tebe, dakle, obožavate, ne znam, ugledno si kod njega, i ako ti kažeš nije ono za tebe, živi bio i dalje, dakle, na tome se treba zadržati, ne spominjati, dakle, njene mahane. Ali ako vidiš da je potrebno da se spomeni nešto od ti njenih mahana, ne ubraja se u gibe, tako spominješ. Naprotiv, kažu, to je, dakle, obavezan nasihan, obavezan savjet. Jer ako on ima ozbiljne namjere, uđe u brak s takvom ženom koja ima, dakle, problema sa sobom, jer poslije će taj brak kupći, onda dakle posljedice razloga braka i takako jer nisu, nisu lijepe. <clears throat> Kao što se prenosi da je Fatima, kćerka Kajsa, došla u Allahom poslaniku Alihi Salatu Vesanam i rekla da su je prosili Muavija i Ebu Džehmi. Pa je rekao Allahom poslaniku Alihi Salatu Vesanam što se tiče Ebu Džehma, on ne skida šta obsa ramena. A što se tiče mlade, kaže, on je siromašan. Već se ti udaj za usanu. Ti se udaj za usanu. Allah, poslanik Ali Hissalat, to samo ovdje je spomenuo osobine koje se možda neće svidjeti njoj u brak. Stupi sa ovim ili sa ovim u brak, ne može da podnese, to će posle dojesti do razloga prekida braka, jel treba da se spomenu. Već dakle, udaj se za usanu koji nije ni takav, a nije dakle ni, ni siromašan. Dakle, prilikom prosidbe, Eh, treba voditi računa o dvije stvari. Prilikom prosjede treba voditi računa o dvije stvari, a to je dakle, da nema nikakve prepreke da se ta jeli, osoba zaprosi. Da nema prepreke da se ta osoba prosi. I drugo, da već neko prije tebe nije prosio tu osobu. Ha. Dakle, šta se misli pod preprekama? Ona žena s kojom ne možeš stupiti u brak, tako ženu ne možeš ni prositi. Žene koje su ti zabranjene za braka, koje su ti u srostu, koje su ti trajne ili privremeno zabranjene, takve žene ne smiješ ni prositi. I o tome će ako Bog da biti kasnije govor detaljnije, žene koje su u idetu, ako se radi dakle o ženama koje su već bile udavane, žene koje su u idetu, takve žene se ne smiju prositi. A pa dakle, kao što je poznato, ima nekoliko vrsta ideta. Idet je ličak, dakle, nakon rastave braka. Nakon rastave braka treba dakle da prođe određeno vrijeme, pa da se tek onda žene mogu udavati i mogu početi. Pa žena koja bude puštena, halalte malo na terminologiji, talaka ređevi, dakle opozivi talak, tako se kod nas jel kaže, opozivi talak. Kada muž pusti suprugu jedan put i dva puta, ona, dakle, taj njih ide, taj, traje tri mjeseca. Za ta tri mjeseca on nju može da vrati kad god hoće ona se ne pita hoće li se vratiti njemu ili neće. Kad kaže mogu hoće li se vratiti njemu, ne misli se od nje, da ona, kao što je kod nas običaj, da Allah uprosti, pomoći, da nas popravi. Kod nas ovdje je talak padne, ona se pokupi svojima. Ne misli se na to, da je vrati od njeni. Ne, ne, da je vrati kao svoju ženu. Da je vrati kao svoju ženu. Tako u ta tri mjeseca on može da je vrati, da mu postane, jeli, kao i prije, u potpunosti žena, bez njenog zadovoljstva. Prvi put, drugi put. Dakle, to je taj opozivi ili talak rađaj. Žena koja je na takav način puštena prvi put, drugi put, i neko čuje da je ona puštena, da se mi dobakće se to. Da se mi da prilazi uopšte. Jer ona je još uvijek njegova žena. Prvo. Ona je još uvijek njegova žena. I det nije istekao. Ona je još uvijek njegova žena. Ne smije, dakle, ni direktno, ni indirektno da je prosi. Ako je možete pratiti. Ni da kaže, ja se s tobom ženio, niti da kaže, šta je indirektno, spominje se od Ibn Abbasa i drugi, jeli, da kaže ja imam potrebu za ženom sličnom tebe. Ili kada ti istekne ide obavijestina. Znači, to je indirektno ukazuje da on, on bi to da ženi. Ili da je ukazuje direktno ja bi to ženio. A, dakle, s takvom osobom koja je puštena jedan put ili dva puta, ništa od toga se ne smije jeli, kontaktirati s takvom osobom govoriti. Što se tiče žene koja je u itetu nakon smrti muža, jedinog kamionog ravnatelja Belgrada. Dakle, ne može se vratiti njemu. Takvu osobu je dozvoljeno indirektno zaprositi. Da ju se kaže nešto ovako. Kada ti istekne ide, to da vijestine. Da li on kaže i poruči preko nekoga, ili dakle da kaže ja imam potrebu za sličnom ženom. Ili ti si dobra vjernica, ti si odgojena žena. Dakle, iz čijih riječi, iz kakvih riječi se dakle osjeća njegova simpatija prema njom, eto ovdje da to živi da živi s njom. Dakle, takva osoba nakon, nakon smrti muža koja u idetu za vrijeme ideta može se indirektno, ali direktno ne. I također žena koja je puštena tim talakom da ini na opozivi talak, dakle ne može čovjek pratiti sebe. Kad ono Poput žene koja je puštena tri puta. Prvi put pustio, imao tri mjeseca da vrati i vratio. Drugi put pustio, imao tri mjeseca da vrati i vratio upusti se u taj luksus. Treći puta pustio, više ne može vratiti. Više ne može vratiti. Ne može da živi sa tom ženom. Ona, ta žena, da se napomeni, neke žene misle da nema takva žena koja dobije treći talak, nema ideta. Ona ima idet, tri mjeseca. Ali taj idet ne boravi kod njegove, u njegove kući. Rano više nema ništa s njim. Ona ide u svojoj kući, roditelj ne vidio već. S njim nema ništa više. On ne može tu ženu više da vrati. Dakle, ni u idetu, ni poslije mora takvu ženu neko da oženi. Takvu ženu mora neko da oženi. Siljem da živi s njom. Siljem da živi s njom. Ne dakle, čuo je da je ovaj pustio prvi puta, drugi puta, treći puta da je pustio. Ne može je više vratiti, djeca ostalo. I on vidi šta je uradio, i ona vidi šta je uradio. Djeca ostalo, pate jedno i drugo. E, odu tamo neko vidi sa strane, dakle, oni žele jednu za drugim, ode, dakle, da oženi samo tu ženu, proživi par dana i da je pusti, tada, dakle, ovaj prvi može da je vrati. Ali, dakle, na ovakav način ne može je vrati. Ukoliko bude od ovog prvog, ako mi možete vratiti, ovaj koji je dao tri puta razvod braka, i on ode tamo dogovori se s nekim, aj ti oženi moju ženu, pa proživi nekoliko dana ili samo noć, provedi s njom, pa je pusti da je oženi. Ne može. Allah, Allah, Allah uposlani kaže i sa osnovom prizio prokojstvo i na jednog i na drugog. I na onoga koji traži i na onoga koji odazove se njegove potrebe. S tim se ne igra. Ma, milion žena promijeni su, ono se igra sa Allahom prokojstvom. Ha? Dakle, i to se, to je dakle zabranjeno i postoji jedan termin koji to nije vjetno. Kodara, pa spomenuli se. Dakle, samo ukoliko druga, drugi muškarac oželi, to je puštena namjerom da živi s njom. Ne dakle s namjerom da udovolji ovom prvom, već dakle s namjerom da živi s njom. Pa desi se problemi, pusti ili umri. Onda ona može, njom može da ponovno zaprosi prvi ako je zadovoljna da živi, ako je zadovoljna da živi s njom. U ostalom, dakle, ne može se vratiti prvo. Ako bude dakle, namještano na mještarika ili ako taj drugi ne bude imao odnos, dakle, uslov je da je oženi i da ima odnos s njom, da spava s njom, i dođe, dakle, do rastlije braka iz opravdanih razloga, ne dakle, radi ovog namještanja, onda ona može, može da se vrati prvo. U drugom slučaju, ako bi se vratila prvo, to je zinalog. To je zinalog, to je god. Dakle, nije ispravno vraćan. Hm. Dakle, takva žena koja je tri puta puštena, ona također u idetu može da se indirektno zaprosi. Može da se indirektno zaprosi. Dakle, takva žena, jer se ona ne može uvijek Ne može se prati prvo. Ovo dakle, kod prvog i drugog jeli, e, talaka, kakav je slučaj, može da se vrati. Također, žena koja se otkupi, sporazumni razvod. Sporazumni razvod. A kod nas žene vrlo lahko potižu za tim. Međutim, u hadisu je došlo, zbog čega žena može da traži razvod. Poznat vam je dobro hadis, da žena koja bude tražila razvod braka bez opravdanog razloga, da neće osjetiti miris džerneta, tako je. Pa kažu islamski učenjaci, razilaze se oko komentara ovog hadisa, jedna skupina kažu da neće ući u džene takva žena. Kažu takva žena koja se razvede bez opravdanog razloga od svoga muža, dozvoli sebi taj luksuz, neće ući u džene. A drugi žena ne može više da živi s tim, jedno od ovoga troga, dakle ima pri muškarcu, zbog toga ona osjeća odbojnost prema njemu. Zbog toga ona osjeća odbojnost prema njemu i zapostavljat će njegova prava kod nje, zapostavljat će svoje obaveze prema, prema njemu i biti griješna prema Allahu subhanahu ta'ala, zbog toga je bolje da se razvoja. Dakle, ako će zbog toga što je on slabije vjere ili ne znam što je fizičkog izgleda tako, ili što je loše ponašanje prema njoj, ona dakle zapostavljati svoje obaveze prema, prema njemu, bolje je dakle da ono zatraži da ona zatraži razvod braka. Kao što se spominje u hadisu sa Antonijom Kajsa, da je njegova supruga došla i kaže Allahom poslaniče, ne žalim se na njegovu vjeru, ne žalim se na njegovo ponašanje, ali žali se na njegovu iskri. Pa je rekla, jel postoji brojni rivajte, Ibn Hađar je tamo sakupio u drugim ramu, jel sve te rivajte, spominje se da je rekao Allahom poslaniče, ali i sada to sam, hoćeš mu vratiti njegovu bašću i sad te hoćeš prihvatiti, jel pa, jel Samo zbog ova tri razloga ne može da pravi razloga braka. I zbog čega drugoga? Pa ukoliko dođe do takvog načina razloga braka, sporazumnog, ili kako se to šarijo te kaže, hoda. Dakle, takva žena koja se sporazumno razvode od svoga jeli muža, njen ide traje samo mjesec dana. Njen ide traje samo mjesec dana. U tom periodu, od mjesec dana, može da se zaprosi, ali indirektno. Ne direktno može da se zaprosi indirektno, ne, ne direktno. Dakle, pa većina, ako ne, dakle, sve ove žene koje su vidite tu, ne mogu se, ne mogu se direktno, direktno zaprositi, već dakle, samo, samo indirektno. I dakle, treba voditi računa da neko nije prethodio, da neko nije prethodio sa prosjetbom. Dakle, da dođe čovjek da prosi, je li djelovnik ili tu ženu, a prije njega je dolazio neko drugi, neko drugi prosio kako je došlo u hadisu Ibn Omera radi Allah Anhuma da je rekao Allah poslanika alihi salatu islam, neće dakle, čovjek prositi na prositbu svoga brata sve dok dakle, on taj prvi prosac je li ne ostavi ili ne dozvoli drugome da on dakle, pristupi, da on, da on je li prosi. Dakle, to je propis. Ne bi dakle smio da zaprosi djevojku ako zna da je prije njega neko prosio. Ako ne zna, i dakle pristupi i prosi je, zaprosi, dođe, dakle upoznava se, dakle nema, nema onda smetnje, nema griha, jer čovjek, dakle, čovjek nije znao. Kažu, ako zna da je prosio prvi i dođe on, zaprosi i dođe do sklapanja braka, da li je brak ispravan, brak je ispravan. Po pa većini sam slučenja, to brak je ispravan, iako je dakle on griješan. Iako je dakle taj koji je na takav način zaprosio, prosio svoga brata i oženio se, je li griješan je, griješan je nije se dakle smio to da uradi. Pojedini islamski učenjaci, jel, spomenu određenu propise, ali nema